formicoi cae antibioticajoi. De sestec milionoi da iaroi, foli formicoi utiligas memfaritain antibioticajoin por protecti sian nutrajon contrau damagiai parasitoi. Esploristoi nun eltrovis kiel tio funccias. Tiu ec cono povus helpi en la patalo Contrau resistivoi. Foli trancistai formicoi cultivas sian nutrajon mem. Ili trancias pezzetoin el folioi, portas ilin al siai nestoi, cae tiam predas per ili fungoin, ciuin ili seque voras. Tiuin nutrain fungoin, tamen, ancau shatus consumi certai microorganismoi, por forteni tiun malamican fungon, ciu volas rabi ilian nutrajon, la formicoi utiligas spezon de antibioticajo, clarigas unu el la autoroi de la Universitato de Florenzo en Italio. Iam de sestec milionoi da iaroi, la formicoi defendas sian nutran fungon, sen che la germo povis adaptigi alla defendo vide al tio che germoi en hospitaloi cae en la agriculturo, ene de mal iaroi disvolvis resistivoin, cae igis antibioticajoin sen utilai, starigas la demando, CIEL la formicoi faras tion? Estis jam conate, che la formicoi ne mem productas la antibioticajoin, set che ili por fari tion, Commissias utila in bacterioin qui vivas sur la formicoi kai same profitas de tiu productado. Qui el la microbiologo, kai liai collegoi nun in un el trovis, qui utila i bacterioi combinas diversa in antibioticajoin. candicidinon kai antimicinoin, Unui kun la aliai cae tiel iomete pludis volvas ilin. Ili ne utiligas nur unu solan antibacterian moleculon, sed ili cun mixas diversain malsamain moleculoin, el ciui ne ciam ciui same bone efficas. La resulto estas spezzo de surprisa coctelo. Malantau tio, cacigias evoluzia proceso, en ciu la genoi de la utilae bacterioi same plu disvolvigas. Per tio shangigas, cae la structuro, cae ancau la consisto de la antibioticajoi, cae tio tenas la formican neston, cae giain microorganismoin, en balanzo. Precise tiu principo nun helpu en la batalo contra resistivo contra antibioticajoi. Onido volas combini conatain antibioticajoin cae modifi ilin, porce ili efficu exemple contra resistivai hospitalai germoi. Lau taxo en la EU, ciu iare mortas circa dudec quin mil homoi pro bacteriae infectoi, ciuin ili captas en hospitaloi unuae matematicae modeloi iam indicas che mixo de antibioticajoi povus reducti la nombron de resistivae germoi. La esploristoi trovigas tamen ancora oie la comenso por precise de cifri la sistemon interformicoi cae utilae bacterioi. Precipe necessas pli bone compreni la selectan premon quiu efficas pri la genoi de la bacterioi, quiui fine productas la diversain antibioticajoin.